Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de Radio per a l'Esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, <laughs> en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio, i en la nostra web, la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. En el dia d'avui més que, ja sabeu, el Twitter és el WhatsApp, el 627 980336. Nota d'àudio, 627 980336. I en aquestes notes de so que ens heu d'enviar, heu de respondre a la pregunta fitxaries en gener? Quina posició reforçaries? És la pregunta doble que estem fent en el dia d'avui en el nostre WhatsApp 627 980336 el WhatsApp de la 97.7 eh, ràdio. Certament, <clears throat> mirant les prestacions que va donar ahir el València, les paupèrrimes prestacions que va donar ahir el València a Ipurua davant l'Eibar, la realitat és que eh, a uno li ve al cap aquella primera <laughs> frase d'un uno de que era molt complicat eh, millorar esta plantilla i també la frase pronunciada ja dos voltes per l'actual entrenador del València, per Gary Neville, que va dir allò de que eh, no pensava en reforços per al mercat de gener, que amb la plantilla que tenia ne tenia prou. Si és així, jo no vaig a contradir a l'entrenador del València, encara que a voltes me dona per pensar si caldria reforçar alguna posició, però certament, si és així, si és cert que Gary Neville diu que té prou o té prou amb estos futbolistes, a, a més de tindre prou, el que té és molt de treball. El València dona ara la impressió de ser un equip absolutament descomposat en totes les seues línies. Mentira, a excepció d'una, la porteria, on Jaume Domènech continua sent partit darrere partit el millor futbolista amb l'escut de la rata penada sobre el pit. I crec que amb això està quasi dit tot. La planificació d'aquest estiu ha sigut tal que el quart porter és qui està salvant els mobles. Amb això, no m'extranya que el discurs de l'Aihun divendres en la Junta d'Accionistes ja fora més tendent a contemplar la possibilitat obertament de revisar el model esportiu de Meriton i d'incloure una secretaria tècnica. Per què? Fonamentalment, perquè amb el que ja és evident que aquest equip li costa molt. I jo no sé si Gary Neville va ser l'entrenador que puga reactivar aquest equip. Seria tot un triomf per un entrenador que no s'ha vestit mai amb el xandall en la banda, que té un eh, llarguíssim i un extensíssim currículum com a futbolista, però que com a entrenador encara no ha fet absolutament res més que assistir Roy Hodgson en la selecció anglesa. Eh, però com a entrenador, si és capaç de traure, de revitalitzar aquesta plantilla, certament és que n'hi ha un grandíssim entrenador en projecte. Ara bé, la gran pregunta, la tocarem avui en la tertúlia, és si li va donar temps. No si va tindre temps, temps n'hi ha, n'hi ha 23 jornades encara per davant. La gran pregunta és si Gary Neville o quan l'equip assumisca el que vol d'ell Gary Neville, la manera de jugar que vol Gary Neville, els automatismes que vol Gary Neville, si en el moment en què l'equip puga començar a funcionar baix aquests paràmetres, si no serà ja massa tard i la diferència no serà excessivament gran amb els competidors per als Jocs Europeus. I quan dic els Jocs Europeus, dic l'Europa League, que avui el València li ha deparat un enfrontament contra el Ràpid de Viena. I dic classificar-se per a l'Europa League perquè ara mateix el classificar-se per a Champions me sembla una autèntica utopia. 11 i 35, com sempre, repassem el que ha donat de si l'actualitat d'esta jornada en les nostres infotos. El Ràpid de Viena al conjunt que és el rival que li ha pertocat al València en el sorteig de 700 de final de l'Europa League. André Gómez assegura que l'equip afrontarà amb la seriositat demanada la competició. Vamos a tomar muy en serio la Europa League eh, ya no podemos ir en Champions, entonces seguimos una competición importante también y lo vamos a dar todo para, para seguir hasta el final y, y conquistarla. Però hi ha que millorar. De si febrer l'equip haurà de canviar radicalment si vol enfrontar qualsevol rival a un mínim de garanties. El mateix André ...confía en que el temps recolse el nou treball, eh, el perdón, el del nuevo entrenador. Lo más importante en ese momento es cambiar lo que está pasando, que no, estamos siendo consistentes en los partidos, ...no que toca ganar, porque es eso que buscamos, pero sí darle un poco de tiempo para que ponga sus ideas en, práctica. Y por ahí creo que con la Navidad y todo eso eh, nos puede dar dos, tres semanas para que empecemos y, y algo cambie. la Copa com a bàlsam. Dimecres l'equip rebrà el Baracaldo amb un 1-3 de la nada que ha de servir per a repartir minuts i tindre una vesprada sense sobresalts. Duel en el fil de la navalla entre un llevancuer de primera i un espanyol que esta vesprada ha destituït Sergio González a la banqueta. Rubi ha tingut unes paraules per al cos tècnic destituït. Que des d'aquí aprovecho pues, para darle ánimos tanto a Sergio como a Miquel como a Diego Rivera Eh, que son la gente que ya no están en, el, primer equipo español, darle muchos ánimos y, que se levanten pronto. El Charleroi obstacle pero al récord El conjunto francés es el que fa 20 en esa temporada y de pedre en la fronteta dime es en Eurocup igualaría el récord del Pamesa de Miki Vukovic. Les 11 y 37. Vos recordes la pregunta en el 627 98 03 36, el WhatsApp. 627 98 03 36. La pregunta, fitxaries en gener? En quina posició? Tot això i moltes coses més fins a l'hora de la matinada, així a Esports 97 nit València busca una copa dolça en la 97.7 ràdio. Dimecres, des de les 8 de la vesprada, els blanquinegres buscaran tancar l'eliminatòria que va encarrilar l'equip amb Boro a la banqueta. Des de les 9 de la nit i a Mestalla, València-Baracaldo. Viu el millor futbol en valencià contat per Manolo Montal i Salva Folgado en esta jornada del torneig del CAO que ha de ser molt favorable per als valencianistes. Recorda, València-Baracaldo. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco, Fotopro i Toyota Valencia. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ha el temps de Nadal y cal recollir yo tan esperad. Navales del terreny amb el Mercantil Valenciano. A Nadal, un pas de pardal. un llibre CD de Dani Miquel que farà disfrutar a grans i xicotets a partir del 12 de desembre per només 6,99 amb el diari Levante el Mercantil Valenciano, amb la col·laboració de Nuevo Centro. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 y 40, Ya sabeu que es dilluns obriguem sempre amb el día del oyente. que es el fe de poder sentir les vostres opinions de la vostra pròpia veu. Nosaltres fem la pregunta, disposem d'un número de WhatsApp, 62980336, que no és per a eh, difondre res, si més no per a arreplegar. I arreplegar opinions. Opinions, en la pregunta que fem avui, fitxaries en gener i en quina posició reforçaries? Doncs pues diem que aquestes opinions les arrepleguem ara en el nostre WhatsApp. WhatsApp-me Hola, eh, mi nombre es Jorge, eh, soy de Valencia y respecto a la pregunta, pues en primer lugar ficharía un director deportivo, que para mí es lo más importante en mi equipo de fútbol. Eh, y posteriormente, en cuanto a los jugadores, pues bueno, cedería a Danilo y a Santimina, que de momento no le aporta absolutamente nada. Y ficharía un hombre de banda que pudiera jugar por las dos, por, las bandas, un delantero centro que mejore lo que hay, y si puede ser un medio centro que mejore a parejo, desde luego. Bona nit, sóc xiner i toque des del cap i casal. Jo no fitxaria ningú. Crec que en el que n'hi ha és suficient per aixir endavant. L'únic que ha de fer l'entrenador és dir-los als jugadors que el valor es passa als que van vestits com a tu, que no es, eh, eh, eh, se té que passar al contrari, que diga, nene, al contrari, caca, al contrari, no. Eh, buenas, soy Pablo Andaya fitxaria en Gener? Mm, sí, jo crec que, home, com fitxar, fitxar, crec que cal reforçar moltes posicions i, i donar baixa a moltes fitxes. Sí que és veritat que alguns jugadors que, que, que han vingut crec que no li vindria mal una sessió en un equip estranger o local d'ací de la Lliga Espanyola de mitja taula i crec que fa falta jugadors veterans de rendiment immediat i que vinguen i que te donen ja un rendiment bo perquè per, per desgràcia crec que el temps passa i co està corrent en contra del València i si algo no té el València crec eh, en esta temporada és temps per a reaccionar jo crec que cal reaccionar ja encara que siga un, dos o tres fitxatges que, que sàpies segur que te donen un rendiment Nou promeses, perquè crec que no estem per a formar jugadors. Hola, sóc Alex Pons, des de Barcelona. Uh, bona nit a tots. Jo no fitxaria cap jugador en aquest, en aquest mercat hivernal. Jo el que faria seria fitxar una estructura esportiva que estiguera d'acord tant amb Meriton com amb Mendes, ja que s'ha vist que treballen de la mà una estructura esportiva completa, eh, des del director esportiu fins als scouters, fins a, a qualsevol cosa que faça falta. Mm, moltes gràcies, bona nit. Soc Cristóbal de Picasente. Eh, fitxar? Sí, n'hi hauria que fitxar uno per línia. Línia y donarle algo de més de minucha a Álvaro Negredo. Sí. En la defensa, un defensa contrastat. A, de, a Denur li falta algo. És molt grandot, un tanque, però li falta algo. En la mitja, a Dani li falta un altre acompanyant, un tipus al Belda al costat a Piratell, un tipus al Belda. I en la delantera, algo, algo més. Què és? No se sap, però que fitxe bé. Hola, eh, meu nom és Gustavo i participo des de Benimodo. Jo eh, no fitxaria a ningú en guany, eh, no perquè no faça falta, sinó perquè tenim, no tenim a un Rufet o una Yala que es puga portar a un Otamendi o un Mustafi eh, en el lloc que faça falta, com pot ser un mig, eh, mig centre organitzatiu. Eh, jo penso que de moment tenim que guardar eh, estar com, eh, deixar les coses com estem i l'any que ve quan ja tinguem tot el, eh, tot el el plantejament com siga de tindre el, el director esportiu com cal i tot, ja, entonces, ja fitxar el, el que faça falta i que calga. I això és la meva opinió, gràcies. Hola, buenas noches Manolo Montal y Salva Folgado. Felicitaros por el programa tan estupendo que hacéis cada día. Y nada, eh, en referencia a la pregunta que formuláis esta noche en el Día del Oyente, decir que a mí me gustaría que mm, el Valencia jugara con un 4-4-2. En base a ese sistema me gustaría que fichara un delantero centro que Gran Paco Alcácer y Álvaro Negredo, ya que en los en el partido del Barça y en el partido de, de Liga se vio una chispa, una luz de bueno, que con los dos arriba el Valencia puede hacer cositas. Y aparte de un delantero me gustaría un medio centro organizador. Parejo no tiene no tiene recambio, claro en la plantilla y necesitamos uno que pueda organizar el juego, que desahogue, que circule el balón y que eche el balón para adelante. Bueno, las posiciones de defensa yo creo que con lo que tenemos, yo creo que podemos podemos darnos con un canto en los dientes, así que así que nada, un delantero, centro con el sistema 4-4-2 y un medio centro organizador. Hola, soy Vicente de Moncada. Sí que ficharía en Chener... ...sobre todo un central de garantías... que estuviera en Mustafi ...porque a mí Abdenur no, no me convence. El meu nombre es David Pla, de Valencia... Crec que sí fa falta fitxar, però crec que no ara a l'hivern. El que més necessita l'equip jo crec que continua sent un jugador al mig camp amb experiència ja a la Lliga i que done odre, i això crec que no és possible trobar-ho ara. És més, crec que el jugador per a aquesta posició i doni-ho ideal per al València té nom i cognoms, i és Bruno Soriano, el jugador del Villarreal. Crec que seria el jugador que donaria odre este València en la seva experiència i joc. Per altra banda, si Neville es decantar a jugar un 4-4-2, que crec que és el millor sistema per este Valencia, jugant amb dos extrems ben oberts i dos puntes, se diria a jugadors com Danilo i Santi Mina per a que tingueren minuts que si no tindrien. I de fichar ara un jugador, fitxaria un extrem con Cherisev, vistes les intermitències de Piat i Fegulí este any. Necessitem extrems ben oberts en banda, i crec que amb Bacali i els dos anteriors tindrien les bandes cobertes, comptant tant Rodrigo com a davanter suplent i Negredo i Alcácer com a titulars Bona nit i enhorabona pel programa. Un fort abraç. Hola, em dic Borja de Torrent i m'agradaria dir que, que el València hauria de reforçar en el mercat d'hivern amb un mig centre organitzador perquè no, no tenim res del control del partit i, i els equipos no dominen. Un salut. 11.47, les vostres opinions en el 627 98 03 36, el WhatsApp 627 98 03 36. Este migdia hi havia, este matí hi havia eh, sorteig de la Europa League. Ja hi ha estat el València i ja ha tocat el Ràpid de Viena. Ni és tan fàcil com en un principi es podria pensar, ni tampoc és descomplicat. Com és el Ràpid de Viena? Pablo Leiva, què tal? Bona nit. Què tal? Muy buenas noches. Bueno, què ens pots contar este equip austríac? Bueno, pues es un equipo que a mí particularmente esta temporada en Europa me ha apasionado eh, y creo que para el Valencia eh, no es una perita dulce, creo que es un equipo complicado, como bien comentabas ahora mismo, no es un equipo eh, muy difícil, porque el Valencia evidentemente es superior, pero hay que tener en cuenta también que el grado de competitividad del Valencia este año ha bajado y un equipo como el Rapid le puede hacer mucho daño, pero tampoco es un equipo, un equipo fácil ni mucho menos. Lo demostró en la fase previa de Champions contra el Ajax, en un partido de vuelta donde llegaba con el 2-2 en, su propio campo y con la eliminatoria de cara para el Ajax, que, empezó además jugando un buen partido. Eh, el Rapid ganó 2-3 en casa del Ajax, que es un equipo fuerte eh, logró pasar a la siguiente fase, ahí se encontró con un Shakhtar y a pesar de que el Shakhtar tiene nombres de mucha calidad, eh, dio la cara y llegó al partido de vuelta vivo y hizo un buen partido de vuelta. Creo que, sobre todo la buena noticia, entre comillas, para el Valencia es que no está su hombre de más calidad, de Saub, un, media punta de mucha calidad, solo tiene 20 años y yo personalmente creo que, esta temporada era la que, la que podría haber marcado su salida de Austria y haber llegado a una liga de más nivel porque de verdad, si, si alguien tiene tiempo y, le apetece ponerse a partidos del Rapid de Viena eh, antes de su lesión o ya cuando se recupere a mediados de marzo, es, vale mucho la pena, es un futbolista de mucha clase. Luego el portero titular Novota tampoco estará, se supone que se recuperará también a mediados de marzo, por lo que el Valencia no se encontrará con estos dos jugadores. Y ahora tendrán que echar la vista sobre todo a tres hombres, a tres hombres como son eh, Sobes eh, un jugador para la banda derecha en ese 4-2-3-1, eh, que es un sistema que no negocia el entrenador, es su sistema y el que le ha dado, eh, la, el que le ha dado la, posibilidad de jugar este fútbol vistoso en ataque que juega. Hoffman, tienen dos Hoffman, pues el, bueno es el número 11, el que juega detrás, de, detrás del punta, detrás de Jelic, que es un delantero, para entendernos, es más fuerte evidentemente que de Poat, que, al Valencia le hizo polvo en, los dos partidos. Eh, pero es un futbolista que tiene gol, que tiene un buen disparo lejano y que dentro del área se maneja muy bien y muy rápido. Por lo tanto, creo que esa es la parcela eh, más difícil para el Valencia, evidentemente. Perfecte, Pablo, gracias eh, com sempre per aquesta radiografia fil per rada, eh, perranda, perdó, milimètrica al voltant del Ràpid de Viena a qui disfrutarem en Mestalla el dia 18 de febrer, esperem que per ahí ja hagin millorat el conjunt valencianista. Fins dimecres, Pablo. Vinga, un abrazo. 11 i 50 minuts i avui ha tornat a entrenar al València imagina que en un entrenament regeneratiu més que altra cosa Sala Folgado, què tal? Bona nit Què tal, Manolo? Buenas Imagina que entrenament de regeneració i poquita cosa, poqueta cosa a veure en el dia d'avui eh, tenint en compte sí, que... Sí, hem, hem tornat al, al quart d'hora simplement eh, quart a porta oberta per a mitjans de comunicació Perfecte Entorn bueno, quart d'hora. Sí. Pues quart d'hora, eh, uh mhm. -huh. en el qual s'haurà vist poca cosa. Sí, els titular Manolo no, no han eixit, uh -huh. com mhm. era com era d'esperar, de, només els futbolistes que apenas participar en aquest partit davant eh, l'Eibar, són els casos de futbolistes que aparegueren des de la, des de la banqueta, dos, tres futbolistes del, del filial, que entenc que també formaran part de la, de la convocatòria de, de demà, però res, Manolo, és significatiu respecte al 11 que puga presentar a, a Mestalla en la tornada de, de la Copa Garineville. Mm, entenc que serà molt semblant, Manolo, aquesta formació a la que ja va presentar en el partit d'anada. Perfecte. Després de l'entrenament ha parlat eh, André Gómez. Sí, si te sembla, abans de parlar d'André, de, de destacar sí. que avui l'home de la jornada paterna ha sigut eh, Rodrigo Moreno. Recordaràs que va caure lesionat el 25 eh, d'octubre i que Rodrigo Moreno, d'alguna forma, Manolo, ja eh, per primera vegada ha tornat a treballar després de l'última lesió amb el, amb el grup i que ja encara el tram final i definitiu de la seva eh, recuperació. De fet, només li resta ja adquirir el to físic eh, necessari i doni per a poder eh, tornar a entrar en una, en una convocatòria. Perfecte, doncs és la millor de les notícies. Sentim a André Gómez precisament parlant de, de la Europa League i del rival europeu. Sí, era Evidentemente una de las primeras preguntas que escoltaba el portugués cuando arribaba a la sala de prensa de, Patarra porque acababa de y se ese sorteig en el Valencia quedava emparellat a a Ràpid de Viena. No es una cuestión de suerte. Si nos, si nos salía el Manchester, bueno, por ahí podríamos pasar y jugar bien y te dar otra motivación y encarar de otra forma. Como por ahí puedes haber perdido o puedes perder y, te quedas peor de lo que el momento que estamos pasando ahora. Así que no voy a encarar como suerte, pero sí como rival para ganar, nada más. Rival para a guanyar, no sort mm, mm, significativa. La reflexió d'André ha mm, dit, tuvimos suerte en el sorteo de la Champions i al final, pues mira com li va anar al València que va, que va quedar eh, eliminat. Més reflexions respecte al que ha de fer el València en la present edició de la Lliga Europa. vamos a tomar muy en serio la Europa League. Eh, ya no podemos ir en Champions, entonces seguimos una competición importante también. Y lo vamos a dar todo para, para seguir hasta el final y, conquistarla. Es para eso que, que entramos en las competiciones. Y por ahí la Viena no va a, crear dificultades porque quieren pasar también, pero que tenemos que, tenemos que estar preparados y, listos para, para ser el mejor y, y pasar a la fase siguiente. Ha eh, André, en esta lectura, Manolo, en el fe de que no pot garantir que el Valencia València la Europa League, pero sí que, evidentemente es objetivo e intención de la plantilla tratar de, de Bueno, por ahí no nos vamos a poner una presión delante de vosotros de decir que vamos a ganar. Eso no lo podemos hacer, hay que tener un poco de respeto por los rivales también. Pero sí que entramos para ganar más, lo más lejos posible, porque no pensar en ganar la Europa League. Sabemos que este año eh, Europa League está, está más competitiva, Y bueno, lo que te puedo decir es que queremos disfrutar de la competición, hacer el mejor y por ahí mostrar otra cara de, de lo que ha pasado antes. Les reflexions d'André mm, de cara al després d'aquest sorteig eh, europeu del, del matí ha tingut una reflexió també eh, interessant respecte a lo que a l'equip li va ocórrer l'altre dia, bueno, l'altre dia no, ahir, uh -huh. jugant a Ipurua davant l'Eibar. Yo creo que es normal que, pase algo de lo que pasó ayer, por ejemplo, en la primera mitad, porque seguimos un poco con las ideas eh, de antes. Y peor es que estamos, este equipo está acostumbrado a ganar, por lo menos estaba hasta poco tiempo. Y si te deparas que sigues con un empate, pierdes, ganas y no sigues ganando siempre, en algún momento estás un poco, bueno, no estás tan confiante, digamos así. Entonces todo te afecta. Por ahí nos metieron un gol y nos despertamos un poco y tenemos que valorar también que la segunda mitad fue mucho mejor que la primera, pero jugamos 30 minutos con menos uno. Y seguimos trabajando y, luchando para ganar el partido. Me agrada la palabra confiante. Sí, sí, o, focado, que es algo que también repetía. Confiante y focado, Lo dos Repetía repetía. Nuno. reflexiones de Andrés respecto al treball poquet que ha pogut realitzar Gary Neville, molt poquets entrenaments al capdavant de, de l'equip, poquet de moment per a canviar eh, coses, per això diu que ahir la primera part, efectivament, l'equip recordava al equip que jugava amb Nuno. El nuevo míster tampoco he tenido mucho tiempo para, para poder cambiar algo o traer sus ideas. Yo lo entiendo y comparto que no estamos en un buen momento, pero hay que darle un poco de tiempo para, para que se quede confortado y que, nos pase lo que piensa y lo que quiere mejorar. Así que lo más importante en ese momento es cambiar eh, lo que está pasando, que no, estamos siendo consistentes en los partidos, no que toca ganar, porque es eso que buscamos, pero sí darle un poco de tiempo para que ponga sus ideas en, práctica. Y por ahí creo que con la Navidad y todo eso eh, nos puede dar dos, tres semanas para que empecemos y, y algo cambie. no són consistents, ha dit eh, uh mhm. -huh. André, abans que té tics que encara recorden el, el València del, del passat, passat immediat, uh -huh. el València de, de Nuno. Bueno, una reflexió de, per acabar eh, amb el discurs d'André Manolo respecte al que li espera el València dimecres en, en Copa davant del Baracaldo. Partido de Baracaldo, eh, hay que, que respetar el rival, ganamos fuera, pero eh, muchas veces pasa de, de sorpresas y no es eso que, que, queremos. Entonces lo vamos a encarar como si fuera un partido de primera liga, de primera división y por ahí disfrutarlo también, porque Copa es una, una competición muy bonita y hay que disfrutarlo. Perfecte, doncs això és el que ha donat de sí. Demà imagina que entrenament i llista de convocats. Però a les 11. Eh? Curiós. Tardet, eh? A les 11 comença a treballar el València amb Gary Tard tard. Salsa estat de matí a, a depèn d'espanyol. Entenc que estarà, entenc que estarà eh, perfeccionant el, el idioma. Sí, sí, sí, segur. Perfecte. Eh, dos coses més. Una, que hi haurà recurs per Orban. El València presentar recurs per sí. Orban. Ja veurem si els comitès fan la de sempre o rectifiquen. <laughs> I si somriure que us, que us he dit és el Jaume Ortiz i està fent així. I també eh, que ja tenim la jornada 20 eh, del campionat de Lliga en primera divisió. Diumenge 17 a les 12 del matí, 12 de gener, Valencia Rayo Vallecano. Ha deixat el València de jugar Champions, Folgado, i ja està vas <laughs> mereixant el xoguet. cuatro de la vesprada, eh? 12 del 12 del matí, triqui-tri, el tir per així, un divendres que caurà. Caurà seguro un segur, divendres. Algun dilluns, seguro algun dilluns. Segur, segur, segur, per segur. Tenim una cosa de fegulia de contar, pero la contaré después en... tertulia En tertulia sí. William avui amb Jaume Ortí, amb Vicent Sempere i amb Julián Montoro. El Llevant en Esportiva, Salva, que té demà partit de Copa davant un español que esta vesprada ha decidido destituir l'entrenador. entrenador entra Constantín Galca pràcticament en, un, en mig entrenament. Sí, este matí ja els mitjans de comunicació de, de Barcelona ja advertien d'esta possibilitat de que efectivament se n'anava fora de la banqueta Sergio, que a més mantenia eh, diferències amb la direcció esportiva i que no tenia al seu costat al, al, al vestidor uh -huh. i esta vesprada, pues, lo que contaven des de Barcelona este matí Manolo, finalment s'ha confirmat l'espanyol que destituís eh, Sergio entra un exfutbolista de l'Espanyol també del, del Villarreal com Constantín Galca En efecte, i ha parlat eh, Rubi en el dia d'avui eh, parlant de, bueno, evidentment d'aquesta sorpresa que pot causar tindre demà un equip que encara no saben com va jo, no saben què vol Galca. Sí, sí, sí, és el mateix que li va passar al València quan, quan va enfrontar-se davant el uh -huh. en el debut de, de Rubi i és el que demà li espera l'equip de Rubi davant d'un espanyol que acaba de canviar de tècnic. Y en cuanto, a, en cuanto a lo que afecta a la eliminatoria, yo creo que, que está claro que es mucho, en el sentido de que ya hay un factor sorpresa para nosotros de, de incertidumbre de cómo va a jugar el rival. Eh, no sé si va a ser un punto de motivación para nuestro rival también, eso ya se verá mañana. Pero eh, todo eso a nosotros mm, nos tiene que suponer un reto, un, pues bueno, una, un espíritu de superación, de decir, pues bueno, la eliminatoria eh, tiene unos condicionantes nuevos y nos tenemos que saber adaptar. Y a partir de ahí, pues no tiene que haber ni una excusa. No té que haver cap eh, tipus d'excusa de, perquè el Llevant no, no passa un uh -huh. bon partit i trac d'avançar aquesta eliminatòria de, de Copa. Rubi, també s'ha referit a que en un plantejament ofensiu com el seu, com sí. l'actual, ha reconegut que l'equip no està complint en aquest apartat. Eh, L'ofensiu... Lo sí que me preocupa un poquito porque yo creo que la propuesta que hacemos es una propuesta muy valiente y yo quiero que eso se corresponda con ocasiones de gol, que luego ya me tenga que preocupar yo de que las transformen, pero por lo menos tenerlas. Y yo creo que últimamente hemos bajado un poquito el número de ocasiones respecto a los primeros partidos que yo estaba aquí. Perfecto, Alguna cosa más, Folgado? No, que la jornada 20 el el Manuel disputar el dissabte 16 de gener, 6 i quart, a Balaïdos, Celta, llevant d'Unió Esportiva. Molt bé, doncs eh, fins a ser la primera mitjana informativa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Gràcies, Alba. Adeu. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 2 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així a Esports en 90 nit fins a la 1 de la matinada ja tenim així a dos de les tres parts del debat ja heu sentit, eh, estava pràcticament eh, comentant amb nosaltres en la primera mitja hora Jaume Martí Hola Jaume, què tal? Molt bona nit Muchas noches. Com estàs? Bueno, expectante i ja a veure com va el desarrollo de, de tot lo nou. De les coses, hi ha molt que parar de, de tot lo nou que ahir, sinceramente, es deixar eh, una miqueta, jo crec que, eh, no sé si de ser mucho preocupats, ara li pregunte al presentador del Murciélago de Levante Televisió, a Vicent Sempere. Hola, Sempiqueta, bona nit. Hola, Manolo, què tal? Bueno, de segut o preocupat lo del Valencia? Jo crec que és <laughs> una barrecha, no? Una eh, barreja. Eh, una barreja de les dues coses, inclús ja eh, a mi indiferència, que parlàvem este migdia, no? En el Murciélago, que la gent París com que ja s'ha acostumat a, a partits mediocres com el d'ahir, i, i inclús al final el punt, pues bueno, te deixa una, una mínima satisfacció perquè no has palmat però evidentment el València no pot conformar-se no? amb un empat ni purua eh, el futbol és tan estrany i de coses tan, tan eh, estrambòtiques Jaume que el València que va fer un partit altament roïn fins a minut 70 i entre el 4 i mig i el 5 raspaet a partir del 70 fins al 90 encara pugui guanyar l'encontre en això és que estic, estic eh? molt prop i, i bueno, la veritat és que ara ha sigut pues, una cosa injusta per ells i molt bona per vosaltres uh mhm. -huh. però la veritat és que va ser un canvi molt important i va ser una exhibició més de Jaume que d'alguna manera ja comencen a parlar de València gràcies a Jaume i això té, pense que alguns listos pues, quan diuen el dia quin jugador és el més relevant pues, ningú de, de tots diu que és Jaume i la vergonya és que et comencen el públic a, a votar i, uh -huh. i, mhm. i es desfan els tres no? <laughs> I, i bueno, pues això és una satisfacció també perquè a vegades les, la gent és injusta i quan estan en postos determinats tindrien que ser més imparcials eh, l'empat d'Eibar eh, si vos tinguera que passar factura a vosaltres vull dir si tinguéreu que ser demà qui se sentara en la banqueta o que començar a treballar des d'este matí amb l'equip de cara a lo que ve per davant eh, per on intentaríeu perquè és evident que aquest equip ha de reconstruir-se vull dir, aquest equip ara mateix és un València en descomposició vull dir, eh, a excepció de la porteria que parlava ara Jaume Ortí de, de, de Jaume Domènech eh, no hi ha per on agarrar el València ni darrere, ni el mig ni davant, no, no hi ha per on agarrar l'equip que començaríeu a treballar? per on intentaríeu ficar els ciments d'esta nova casa? A mi me preocupa, Manolo, perquè eh, a lo tonto a lo tonto ja han passat dos partits de Neville en la banqueta uh mhm. -huh. y siempre que ha un canvi d'entrenador hi ha un canvi radical eh, de d'actitud jo no... Yo creo que esa la, eh, la va en Boro. Claro, entonces, eh, y se la va a consumir, ¿no? Esa, esa vida, ¿no? Si es un videojoc, esa vida la consumís Boro, sí. o aquestes dos vides, en Baracaldo i Barça, i en canvi, en Neville li ha agafat una altra vegada l'equip eh, amb, amb, amb tots els defectes i tots els tics de l'era en uno, perquè és que ahir, a mi en la primera part me diuen que estava en un entrenador i és que era el partit prototipo uh -huh. d'esta temporada en un Espíritu Santo. Entonces, me preocupa que este home eh, no puga o no puga fer-se entendre o no tenga recursos para eh, implantar los mecanismos, pero obligar la etapa anterior y encetar una etapa nueva. Porque es que mm, me va a recordar el equipo, al de Juan, al equipo de la, de, la última etapa del No Espíritu Santo. Entonces, claro, que, un entrenador no aconseguisca cambiar la cara o la ilusión a un futbolista eh, Rodrigo de Pol era el Rodrigo de Pol de siempre... eh, André Gómez sembla un futbolista del muntó la qualitat que té en un jugador vulgar vull dir, me, no me quadra això no me quadra i, i, i me preocupa que este tio no puga il·lusionar a, a plantilla o, o no, no li faça creure no, en la seva idea aquesta plantilla, el primer que té que fer és tindre frescura física que no la té i a vegades passa també que els jugadors més relevants que tens o més distinguits pues, se perden en la vulgaritat estàvem parlant ara d'André per exemple no és tan parejo, pues era un jugador que tendria que marcar molt i, i jo crec que no és que no volia, sinó que no podia. Entonces tot això es junta de que l'equip físicament estava molt baix, un entrenador en dos dies el tema físic no va resoldre i home, què vols que te digui jo? Pues que va haver un poquet de, al final és com si hi ha hagut una revolució dius això serà per, per l'entrenador nou o, o per les circumstàncies perquè jo, lògicament, quan el València se queda en 10 és quan comença a tenir una reacció diferent <clears throat> arriba més a porta produeix eh, el gol i està a punt de fer un, un altre i, i bueno, pues no és normal perquè si la primera part era un jugador més no ho lograves, després pareix que no sé si era una reacció o era algo que diria no se pot escapar o que l'entrenador començava a pegar una pinzellada. El que hi ha, gent que diu la part física, ahir César Ferrando dia jo, lo de la part física no me l'acabo de creure perquè l'equip acaba en, en, eh, eh, dominant el partit i en la contrària eh, que jo li dia, vale César eh, i és la que de futbol i eh, <laughs> no li vas a contradir però sí és cert que les notícies que tenim i són així, no les contarem el dijous així és que els fixos estan duplicant i triplicant jornada no lliurant cap dia per a recuperar els futbolistes però sí que hi ha una part física evidentment que li està, que li està passant factura eh, més enllà de que hi ha coses que no són normals ahir, ahir n'hi ha un parell de jugades com a mínim eh, la del gol és una una altra que hi ha un valor corregut en banda esquerra de l'atac de l'Eibar i Barragán se queda mirant i entra un davanter de l'Eva s'endú la pilota i menys mal que ells l'encreuaven eh, Mustafi l'acaba tirant a fora de banda hi ha coses que no són normals tampoc. Però el gol, si tu l'analitzes, és, vamos, va escapar a córrer, perquè el primer fallo se produís uh mhm. -huh. pel que està marcant i se li va totalment. Orban, eh, jo pense que ahir, ahir feu un, un fallo total, però és que després, quan fan el gol, els que estan defendent-ho no són tinguts dels dos centrals. Una cosa més a veure i analitzar, vull dir-te que tàcticament el gol és una quantitat d'errors continuats perquè digueu-me qui són els dos que estan al costat del que marca el gol, qui eren? Jo, jo, jo hice gol, eh, que es veia vindre. I, sí, però i, el, i el primer fallo és d'Orban, que el trenca, uh mhm. -huh. se va per l'interior i se queda que se, quan se va compte se queda a 20 metres ja ni ho intenta yo digo a a que el entrenador eh, eh, no reacciona, o sea, la primera parte eh, te están metiendo la tosta el que, que chúa lo que chúa que siempre chúa y, y yo yo no sé si es porque no conéis l'Eibar, o porque es tres especialistas que te pueden analizarlos no le bien pasaba el informe el caso es que sobre la marcha no reacciona el entrenador o sea, continúa diciendo que la autovía de la la de eh, continúa oberta, no sense CPHs eh, cap una plegueta siempre al y no, prende una mesura en la primera parte no, sea, sin Sin embargo... I el posa titular? El posa titular, m'imagino, per refrescar a, a Gallà perquè el necessita i... I bueno, també teòricament, si aquest jugador no és en un moment para per pa suplir a Gallà, també també és preocupant. O sigui, jo crec que el que el fique no té que ser d'entrar, que sigui un error, simplement que el jugador estigui pitjor de que altres viatges inclús, o no? Certament. S'incorpora ja a la tertúlia el director del Deli Superdeporte, Julián Montoro. Hola, Julen, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit. Bueno, eh, estem lògicament partint del debat des de l'empat ahir i des de les sensacions que va deixar el València, que no valen ser bones, no podem enganyar-se encara que en la part final sembla que la cosa eh, canvia, ja també eh, intentarem endevinar o, o, o en este cas exposar i diseccionar perquè la cosa canvia a la fi, però jo li fer una pregunta a Jaume i a, i a Vicent, mentre estàs venint, si te tocarà demà... Eh, agarrar el xulet i el xandall d'entrenador o que era trocat este matí Uf. i fores <laughs> Gary Neville és evident que este València és un València en descomposició que Neville ha agarrat un València en descomposició no per culpa d'ell, és el que ell ha heretat jo diria en recomposició més que en descomposició eh, jo crec que, le, jo crec que le... además ser positius un poc no? bueno, tu, tu vols ser positiu <laughs> bé, està bé eh, però on començaries la reconstrucció d'este València? Però on començaria? Uh mhm. -huh la reconstrucció del València me la vas a encomendar a mi no, jo te pregunto què faries tu <laughs> si te la encomendara tu te, nah. te duries una llenya jo crec que, que, que sobretot prendre decisions esportives eh, encertades que és lo que és en lo que hem fallat esta temporada i lo que no se pot tornar a, a, a repetir no? jo uh -huh Eh, D'entrada, fer un, un anàlisi molt, molt, molt objectiu de, de, de, de l'equip que tens i, i, i de com està l'equip i a partir d'ahir pues, saber eh, en, en què xors eh, vas a poder contar i quins xors no tenen que estar a veure, així n'hi havia una sèrie de xors que ja estaven senyalats i que el més probable és que tindrien que eixir del mercat d'hivern fonamentalment pues, bueno, tres pues, n'hi ha que reconduir i veure realment si tenen que eixir alguns, qui són els que tenen que eixir? Uh mhm. -huh. No? i bueno, i sí, eh, i li he sentit ja dir a l'entrenador que, que, que en el mercat no... Això tractarem no, després. No, no, però... Que no es a ningú. Això és una consigna. Ah, això, o sigui, no, clar, consigna. això no m'ho si, crec, eh? Això no m'ho crec. Si, si vos sembla ho tractarem després, perquè és un dels temes que està previst en, però, en el debat. El que tractàvem entrellat, eh? Però, exactament, però, però a, a, a mi me, me preocupa partint de lo que, de lo que verem ahir. Hem parlat del, del to físic de l'equip i de la part futbolística Penseu que Neville va intentar evolucionar el 4-3-3 a un 4-4-2 que ell sembla que li agrada més els dos puntes, que veu que l'equip està tan mal que encara no s'atreveix a tocar-ho, quina percepció teniu sobre, sobre aquesta circumstància? Perquè ahir, eh, ja el dia del Lió ho va fer, i ahir, eh, tot i jugar amb un menys, també va acabar amb dos davanters. Sí, o sea, és evident, Manolo, és evident que, que lo dels dos davanters li agrada. O sea, en dos partits ho hem vist com a recurs, com a urgència, però els ha posat junts. O sigui, Negredo... El dia del, de l'Olimpí de Lió jo crec que era més un revulsiu de cara a la grada per a tractar de reiscolar el partit que estava es, esperada palmant els dos partits, palmaves no. en Gante i palmaves en Mestalla. Ahir sí que li vas veure jo més fonament, més que res, perquè, per exemple, la jugada del de l'empat la fa Negredo. O sea, Negredo es el que para el, o sea, revela la frontal, es rechira, fa una pasada en una intenció i acaba en un gol que crec que és d'André Gómez, però el, eh, tot el món posava que era en propia porta. Jo en la rep d'inici vas veure clarament que li pegava a André Gómez, però bueno, sí, en definitiva... És la Xina, però després, clar, en la repetició se veu que clava la punteta i és gol d'ell, i de fet eh, l'acte al final... Eh, l'acte el dona, bueno, de l'acte tampoc pots Bueno, és que l'acte... No, no, eh, a mi me dona igual de eh, qui siga. És <laughs> igual, igual, igual. Se xilla igual, eh? Se xilla igual. No, però jo, vamos, ahí mirant tot en mitjo sí que se veu que... que però sí que li té carència, al, jo crec que al, a veure, és, és un entrenador britànic, vull dir, jugarà segurament en dos puntes i Negredo és un jugador del perfil del futbol anglès, vull dir, és un tio gran, un tio que pot baixar balons i un tio que remata de cap. O sigui, ahí és Negredo i el té en la seva plantilla, l'ha vist jugar en la Premier en el City, a mi me quadra molt que Negredo sigui un jugador per a, per a Gary Neville. Si el recupera ja s'ha guanyat el cel eh, en el València. Sí, en això eh? ja... <laughs> Només eh? en eixa. Estarà recuperant una inversió molt grossa. Però això s'haurà de... No, no, i els efectes també... De però de gros ho dius per els diners, els diners. Sí, sí, evidentment, evidentment. No volia dir-ho per, per, cap, eh, per cap altra cosa. Bueno, eh, això dèiem... Eh, sobre la part futbolística, eh, és evident que mentre la física no aguante, la futbolística eh, va tindre-ho complicat, Julen. Vos he sentit que estava parlant de, de, de lo de Orban, no? Uh mhm. -huh. eh, és que és un cas molt, molt paregut bueno, eh, té que veure en lo de Negredo també no? jo, jo crec que, que este xor mm, bueno, no, a lo millor no té la qualitat, la qualitat ni les condicions de Gallà, però era un xor eh, que te podies anar en ella a qualsevol puesto era un xor que lluitava, que era dur que, que, que, que, que li tenien respecte els rivals sí, és i ara és un xor que no existeix o sigui, és, és ha mutat xor, per a mal és un xor, ara mateix és un xor no vaig a dir de segona divisió no, no, però desconegut es que no. sí en lo cuante, desconegut de lo que teníem és uno dels que ha pagat tot. D'on venim? el marcat -hmm. noble. Per això diria jo abans lo de la, lo de la descomposició. I, és una llàstima, perquè per, és que és un xor competitiu. És que el fa, jo, els viatges que el que diu Julià Teveres, a fer molts partits que ha estat en el puesto, ha estat dur, molt expeditiu, molt ràpid quan tenia que, que tallar un valor. En la posició de, de lateral esquerra, de, de, de, per exemple, de central, no m'agrada. A mi tampoc. Però, però no és el que demostra la teoria, és que no, un nivell tan baix que dic, és que no, els tres o quatre que han hagi avui, que era l'oportunitat probablement no siga un grandíssim futbolista per un nivell tan baix no tampoc ser, és normal l'any passat tenir Purua recorda que va, va posar-lo en uno sí, sí, i va ser dels més destacats o sigui, en aquesta defensa de 3 o sigui que 12 i quart, fem una pausa per a la pública, afrontem la següent pregunta. Li queda temps, li queda temps, eh, però eh, va ser massa la distància quan el València comença a reaccionar. És el següent tema que anem a tractar en l'esport 97 nit, que avui sabeu que tenim el dia de l'oient, 627 98 0336, 627 98 0336, nota de so, nota d'àudio, al nostre WhatsApp, amb la pregunta que estem fent vos avui, que és si fitxaríeu en gener i quina posició reforçaríeu en el Valencià. Fins a la una, esports, un 97, nit, a 97.7 ràdio. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Cómo estás? Soy Lucas Oro, jugador del Valencia. Nosotros correremos, defenderemos, marcaremos goles y siempre dejaremos la piel en cada minuto. ¿Y vos qué vas a hacer? Consigue 30 collarines de Estrella Dam para venir a Mestalla a apoyarnos. Reúne 30 collarines promocionales de Estrella Dam y consigue una entrada para un partido del Valencia en Mestalla. Estrella Dam, cerveza oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Pello. Juntos llevamos tu Pello más lejos. Ven tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Valencia busca una Copa dulce en la 97.7 Radio. dimecres, des de les 8 de la vesprada, els blanquinegres buscaran tancar l'eliminatòria que va encarrilar l'equip amb Bono a la banqueta. Des de les 9 de la nit i a Mestalla, València-Baracaldo. Viu el millor futbol en valencià contat per Manolo Montal i Salva Folgado en esta jornada del torneig del CAO que ha de ser molt favorable per als valencianistes. Recorda, València-Baracaldo. Esports 97 del partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco, Fotopro i Toyota Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 19 de la nit, Esports 97 NIT, fins a la una de la matinada. Ara mateix, si uno mira la classificació, eh, el València és 8è amb 21 punts i a partir d'ahir, a partir d'ahir, mirem 7è Sevilla 22, Jocs Europa League, Deportivo de la Coruña 6è 23, Villarreal 5è amb 27 és a dir, ja li trauen sí. un total de 2 el Deportivo i 6 punts el Villarreal i a partir d'ahir ja no compta el Celta que és quart amb 28 de moment perquè si el Villarreal mos sembla lluny el del Celta pràcticament mos semblaria ciència ficció no preguntes si n'hi ha temps resten 23 jornades que són un total de 69 punts per no és problema de temps eh? el no. problema és quan l'equip puga assumir el que vol Gary Neville va ser massa la distància ja amb els rivals? Jo, si, si vamos, el objetivo que se busca es el normal de tenir un equip diguem, en proporció a lo que és el club, el pressupost, uh -huh. jo mhm. penso que no tindria si se creia este revulsiu, si no, estem nos, però te que crear-se un revulsiu, una revolució en resultats i en actuacions. Si a Xina fora, jo no dubte de que se classificarien, però té que produir-se això i per lo que se ve ho està costant jo per arribar, Manolo, jo crec que el València vull ser optimista i que es va recuperar però no sé si li va donar com per a enganxar-se a places de Champions per, més que res perquè ja, jo veig equips ahir el, el Villarreal hi guanya el Real Madrid o sigui, no, no, ahir... però arriba de, de matinar el divendres o sigui, que no és que venia dos dies igual que Madrid, no, venia i un partido dur que tiene que remontar y todo, vull dir que és que... Un 3 a 3 fora de casa... Vecina, eh? que mirar-ho i tindre molt de respecte a aquest equip. O sigui que, vull dir que, que veig que són eh, equips durs. Jo també pensava que el Sevilla, no?, anava a ser una, un, un dels rivals directes del València i el veig més similar al València que, que ara mateix que al Villarreal. de mateixos errors que el València. Però eh, en una miqueta que s'entona el València, bueno, jo crec que te plantes en plans d'Europa League i a, i a partir d'ahir pues qualsevol punxada de Villarreal, l'Atlètic de Madrid ni el Conte, és que, és que només té la guarda plaça per entrar en Champions. Però Vicent, hi ha un partit de set punts que dic jo, que és el Villarreal, és un partit eh, que l'únic que pot avançar part del retras és guanyant allí i no cap empat ni res que deia ell. Si abans li guanyes el Getafe eh? si abans li no, guanyes el Getafe és que si no eh, deixem de jugar ja, ja, però és que les Palmes era el mateix eh, Jaume, sí, no li guanyarem no, home, però estem parlant ja de, de dins de la, de la regularitat i començar a fer coses el més fàcil clar, el Getafe clar en tot el respecte al Getafe tenim que guanyar jo estava pensant que ara va guanyar vamos. i si guanyes n'hi ha un partit de 7 punts és un gran avantatge i un gran hàndicap perquè si te guanya pues hasta luego Lucas però sí que és cert que tens l'oportunitat de que tu li guanyes al Villarreal i te quedes a 3 punts i la Lliga segueix, te que vindre així bueno, ja entens una altra dinàmica però clar, és que estem parlant de guanyar al Villarreal que ahir el Madrid no pot guanyar i tinc una segona part, té moltes ocasions però tampoc tinc la cert o sigui que és que el València el que volem és que aquesta revolució que s'ha de produir veure-la efectiva, eh, però efectiva en resultats. Julián Montoro. Eh, si se fijem, les diferències s'han generat en dos jornades ara. Claro, igual o sea, Fa, fa, fa dos, tres jornades no estava pràcticament lluny. estaven... Mm. és una eh, Villarreal, Celta, inclús l'Aleti de Madrid, estaven ahí, a, un, a poc més d'un partit d'estar. De, eh, i encara podia ser pitjor perquè mm, si a mi fa 10 dies me dius que el València davant del Barça i, de i en Eibar va traure dos punts jo no me'l crec directament no me'l crec però, però ahí està el i me direu l'Eibar, l'Eibar l'Eibar encara no ha estat en esta lliga per baix del València ni una sola jornada ni una eh, 15 jornades, eh? Uh -huh. eh més d'un terci de la, de la Lliga, eh? Encara no ha estat. O sigui que, bueno, que tampoc és que tu has sigut millor que, que l'Eibar fins ara. Eh? Correcte. Eh? Jo, una de les que jo li ficava en uno sempre era Isa. Eh, eh, seguim per darrere de l'Eibar, eh? Seguim per darrere de l'Eibar. Quan se venia un poquet... Uh-huh, amunt. <laughs> en algun 3 a 0. Xulio, si tu no li arribes a fer el milagre de guanyar-li al Celta de Vigo eh, le fiques tres pulmes al Celta de Vigo ya estaría ahí se que havies hasta luego Lucas. Sí, sí, pero después del Celta de Vigo pues si no fas la garba en Las Palmas pues vez en el quart ya. Ja, claro, quart. però clar, tu dius dos empats. Sí, que, ha, segut sigut ara en dos jornades. Dos, sí, claro, perquè tu en dos jornades... I si les diferències s'han generat en les últimes dos, tres jornades, és cert, però clar, se generen sí, perquè els de més guanyen i tu no. Claro. I la pinta que té... Tres empats són sis punts que perds, i és la diferència. La pinta que té és que, és que no sé què pinta té. Pues mira, a això ja, això ja me, no. me sembla preocupant, Julián. Per què? Home, un tío habitualmente optimista, vamos, <laughs> no, 100% com tu. tú. Ya, Que yo hablaba de, de un equip eh, eh, dia eh, la paraula que he dit eh, abans que tu m'has dit en, en reconstrucció sí. jo dia descomposición. sí, y yo jo he dit en descomposición, per a mi l'equip està en descomposició l'equip ara mateix no ya pero no agarrarlo, no, no, no, no veus eh, una idea de joc no veus que una línia puga ser més sòlida que els altres no, no tens res tangible en lo que eh, tindre esperança. L'únic, en l'arreu de la segona part, en el canvi que fa Gary Neville, eh, que per a mi l'encerta, fonamentalment, el de, el de Barragán per, per Negredo. Crec però, que... que... però és que és el que diu el guió, que vas a fer si no? Com estàs perdent 1-0, tens que jugar-te-la. Escolta, perdent 1-0 i en inferioritat, jo he vist eixina d'entrenadors vale. que canvien lateral per lateral, central per central i pivot per pivot, i d'ahir no els traus. I no, se canvi... No, no, davanter per, per, per central... Oh, o de... Eh, i ese canvi, que és un canvi que fa molt semblant, el que no recordo són els jocs però fa un canvi, i sé que vaig anomenar la bitxa eh, sé que, eh, eh, fa un canvi molt semblant Nuno en la primera jornada de Lliga en Sevilla quan debuta amb el València que li expulsen a De Paul i també eh, arrisca, tira més gent davant i acaba empatant el partit i això és per a mi la part més positiva de l'empat d'ahir però la resta, mm. bueno i, i és, ja que, és que és la que n'hi ha no n'hi no ha molt més o per això te diria que que tú ya me mm. digues que eres optimista la cosa tiene un color que no sé quién color té, ya me eh, preocupa. pero es que es muy complicado saber de quién es el color, porque tú sabes que el equipo está mal, sabes que ni ha jugadors que, en cara no van a incorporarse y sabes que ni han una, uns que tienen que chuar pero no, a lo mejor no están en un momento eh, eh, sabes que de un entrenador que en cara no las A veure, eh, pots veure coses y pots y tal pero tal, cara encara no se ha on va tirar. Eh, clar, jo, jo, jo t'he dit que no sé exactament quin color té. Eh, jo el color que n'hi ha, l'únic que veig i que, a més, dona molt de resplendor és que és, no l'has vist jugar encara un partit el, el que a mi m'agrada i sempre diguem que és en el tipus d'equip, jugar com un equip. I això és el pitjor que té. O sigui, que és un jugador que no, en el conjunt, no diu, no estàs mirant un equip que més o menys cada un juga en el seu posto. n'hi ha un desbaradell que, que te perds, te perds, te perds. També de que ha arribat en, el moment, en un moment en què, a banda de l'estat físic de l'equip, eh, a nivell de lesions, que també és físic, però jo crec que és una altra part eh, sí, física... Són, són conseqüències. Eh, no està Fegulí, Bacali, que era un jugador que, era, que lluïa sí, amb Nuno, el, el ha caigut també Bacali. Eh, vull dir que n'hi ha una sèrie de peces que este home no pot disposar d'elles. O sigui, el dia de l'Olimpi sí, de Lió té problemes per fer, una, per fer un 11 de garanties per jugar en Champions. I el tio no tenia fica a Enzo faltament, Pérez lesionat. Faltaven 10 jugadors. Sí. Clar, se li acaba de trencar. Vull dir, en aquestes circumstàncies també. Eh, Gary Neville. O sigui, que tampoc poden jutjar-lo ara mateix perquè no té tot el, el, el palmito, no? l'abanico de possibilitats per dir, mira, és que me puc permetre el luxe de... Però ara, no podem mirar perquè eh, antes, quan estaven els jugadors, tampoc veies l'equip esta temporada, la temporada que ve... Sí, Entonces, i... Jo vull, Manolo, a, a veure si comença a recuperar futbolistes i una vegada diga, el meu 11 tipus és este, vull jugar a això, amb este dibuix. A partir d'ahir, quan amb dos o tres partits a mi aquest bloc, pues, diré, yeah, pues, ens agrada el que estem veient, o això és més de lo mateix. Mm, crec que és, és, que és molt prematur per a xutxar a, a Gary Neville i, i no, no, este però... mateix se m'ha oblidat comentar-ho en, el, en el programa Manolo, sí. perquè esteu parlant de l'idioma i tal i no sé si vau a veure perquè un moment que enfoquen a Gary Neville en la realització de Mediapro se li veu que crec que és una ordre que li està dient André Gómez que diu al espacio, al espacio també és una part positiva del partit vull dir, ja fa un esforç per comunicar-se amb els futbolistes sense tindre al costat un traductor o un angulo que isca a donar... O sigui, que ja y ese léxico de Sí, e iba a decir que lo primero que estaba eh, prenent son frases para poder utilizar en el espacio y ahí ya aplica. O sea el primer partido de Lliga, en la seva debut de Lliga, ya ja diu en castellano igual al espacio, al espacio, y justamente en el momento en que en què estaven enfocant O una orden clara André Gómez, que acabava de donar una passada que donava vergonya. També, no, de, veres que la, també de veure que la Xespa estava fatal. O sigui, és que entre González González, la Xespa i que l'equip le, però, però i que que que està grogui... El canvi a Chicotet, Césped com és, són les armes que té l'equip. No, serà, I no serà, un, serà un puntazo al final, lo que tragué. No, no te van a canviar. <laughs> no, no. Ahí era la pregunta que ferem, No te van a canviar. Que farem en el, en el Twitter, puntito puntazo. No te cregues tu. I aquest camp ara està bé, però si, si recordeu un poquet fa 5 anys, estant en la categoria normal, això era funk, no era, a més eh, era aixina i ho sabien els que allí però, però, I, però quilos de funk era allò i, eh? i s'ha de fer tota la vida per això per aquestes coses i aquestes circumstàncies i ja està Bueno, pues eh, amb tot això el eh, València té que començar a pensar ja en els dos partits que té per davant i després vindrà el paro de Nadals. Eh, S'obrirà el mercat de gener. Eh, Gary Neville, l'entrenador, ha dit que de moment no vol més jugadors que els que té. Juliano s'ho acaba de creure. Ahora le preguntaré a Jaume i a Vicenç Empere. Nosaltres, mentretant, anem a fer una pausa per a la publicitat. En tornar de la mateixa, parlant d'això de fitxatges, perquè tornarem a sentir els millors whatsapps en el 627 980336 627 980336 03 Estem preguntant precisament sobre això, sobre reforçar l'equip, si el reforçaríeu o no en gener i quina posició és la que reforçaríeu de cara a este mercat de l'hivern altra cosa també és que després tu trobes el que vaig buscant, que en el mercat de l'hivern és prou complicat reforçar un equip si no te gastes molta llenya i no tens molt bon ull, que a voltes eh, no és tot positiu. Eh, crec que eh, va ser eh, un debat eh, important, no el que acabem de veure ara entre Rajoy i, i Sánchez, que la cosa eh, certament no ha alçat massa passions. Crec que ve una pregunta ara important en el debat, el tema dels fitxatges. Va haver-ne o no en, eh, gener? Julián diu que pensa que sí. Ara després debatirem i discutirem. Ara una pausa i tornem de seguida. El València busca una copa dolça en la 97.7 Ràdio. Dimecres, des de les 8 de la vesprada, els blanquinegres buscaran tancar l'eliminatòria que va encarrilar l'equip amb oro a la banqueta. Des de les 9 de la nit i a Mestalla, València-Baracaldo. Viu el millor futbol en valencià contat per Manolo Montal i Salva Folgado en esta jornada del torneig del CAO que ha de ser molt favorable per als valencianistes. Recorda, València-Baracaldo. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Colaboren Tasco, Fotopro i Toyota Valencia. Productos de nuestra tierra con Levante, el mercantil valenciano. Una obra editorial que recoge cuatro productos de cada temporada del año y su origen, cultivo, variedades, recetas, propiedades beneficiosas para la salud y muchos más datos. Segunda entrega, Productos de nuestra tierra, invierno, el domingo 20 de diciembre por solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Con la colaboración de Alberto Ferruz, de Bonam y el patrocinio de Gas Natural. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 12 y 32 con com dèiem, 627-980336, el WhatsApp. ficharía en gener ¿Y en quina posición? Vos sentim, vinga. Hola, eh, mi nombre es Jorge, eh, soy de Valencia y respecto a la pregunta, pues en primer lugar ficharía un director deportivo, que para mí es lo más importante en un equipo de fútbol, eh, y posteriormente, en cuanto a los jugadores, pues bueno, eh, cedería a Danilo ya a Santimina, que de momento no han aportado absolutamente nada. Y ficharía un hombre de banda que pudiera jugar por las dos, por, las dos bandas. Un delantero centro que mejore lo que hay. Y si puede ser un medio centro que mejore parejo, desde luego. Bona nit, y toque desde el Capi Casal. ...yo no a ninguno... Crec que en lo que ...es ha para ir en aixir ...lo único que tiene que el entrenador... és dir-los als jugadors que el valor es passa als que van vestits com a tu, que no es, eh, eh, eh, se té que passar al contrari, que es diga, nene, al contrari, caca, al contrari, no. Eh, buenas, soy Pablo de Andaya. Fitxaria en Mm, sí, yo crec que, home, com fitxar, fitxar, que, que cal reforçar moltes posicions i, i donar baixa a moltes fitxes. Sí que és veritat que alguns jugadors que, que, que han vingut crec que no li vindria mal una sessió en un equip estranger o local d'ací la Lliga Espanyola de mitja taula i crec que te fa falta jugadors veterans de rendiment immediat i que vinguen i que te donen ja un rendiment bo perquè per, per desgràcia crec que el temps passa i cor, està corrent en contra del València Y si algo no té València crec, eh, en esta temporada és temps per a reaccionar. Jo crec que cal reaccionar ja, encara que siga un, dos o tres fitxatges que, que sàpies segur que te donen un rendiment no promeses, perquè crec que no estem per a formar jugadors. Hola, sóc Alex Pons, des de Barcelona. Uh, bona nit a tots. Jo no fitxaria cap jugador eh, en aquest, en aquest mercat hivernal. Jo el que faria seria fitxar una estructura esportiva que estiguera d'acord tant amb Meriton com amb Mendes, ja que s'ha vist que treballen de la mà. Una estructura esportiva completa, eh, des del director esportiu fins als scouters, fins a, a qualsevol cosa que faci falta. Mm, moltes gràcies, bona nit. Soc Cristóbal de Piracento. Eh, fitxar Sí, n'hi hauria que fichar uno per línia. Per línia i donar-li algo de més de minuts a Álvaro Negredo. Sí. En la defensa, un defensa contrastat. A, de, a Denur li falta algo. És molt grandot, un tanque, però li falta algo. En la mitja, a Dani li falta un altre acompanyant, un tipus al Belda al costat ha pegat ell un tipus al Belda. I en la delantera, algo, algo més. Qui és? No se sap, però que fitxe bé. Hola, eh, meu nome é Gustavo e participo desde Benimodo. Yo eh, no ficharía ningú enguany, eh, no perquè no faça falta, sinó perquè tenim, no tenim a un Rufete, una Yala, que es puga portar a un Otamendi, a un Mustafi, eh, en el lloc que faça falta, com pot ser un mig, eh, mig centre organitzatiu. Eh, jo penso que de moment tenim que guardar eh, estar com a, eh, deixar les coses com estem i l'any que ve quan ja tinguem tot el, eh, tot el el plantejament com siga de tindre el, director esportivo con cal i tot, entonces, ya fichar el, que faça falta y que calga. esa es la mi opinión, gracias Hola, buenas noches Manolo Montaldi, Salva Folgado. Felicitaros por el programa tan estupendo que hacéis cada día. Y nada, en referencia a la pregunta que formuláis esta noche en el Día del Oyente, decir que a mí me gustaría que mm, el Valencia jugara con un 4-4-2. En base a ese sistema me gustaría que fichara un delantero centro que Gran Paco cacer y Álvaro Negredo, pues ya que en los en el partido del Barça y en el partido de, Liga se vio una chispa, una luz de que bueno, que con los dos arriba el Valencia puede hacer cositas. Y aparte de un delantero me gustaría un medio centro organizador. Parejo no tiene no tiene recambio, claro, en la plantilla y necesitamos uno que pueda organizar el juego, que desahogue, que circule el balón y que eche el balón para adelante. Bueno, las posiciones de defensa yo creo que con lo que tenemos, yo creo que podemos podemos darnos con un canto en los dientes, así que así que nada, un delantero, centro con el sistema 4-4-2 y un medio centro organizador. Hola, soy Vicente de Moncada. Sí que ficharía en Chener, sobre todo un central de garantías que estuviera en Mustafi, porque a mí Abdenur no, no me convence. El meu nombre es David Pla, de Valencia. Crec que s'hi fa falta fitxar, però crec que no ara a l'hivern. El que més necessita l'equip jo crec que continua sent un jugador al mig camp amb experiència ja a la Lliga i que done odre, i això crec que no és possible trobar-ho ara. És més, crec que el jugador per a aquesta posició i doni-ho ideal per al València té nom i cognoms, i és Bruno Soriano, jugador del Villarreal. Crec que seria el jugador que donaria ordres que València en la seva experiència i joc. Per altra banda, si Neville es decantar a jugar un 4-4-2, que crec que és el millor sistema per este València, jugant amb dos extrems ben oberts i dos puntes, se diria a jugadors com Danilo i Santi Mina per a que tingueren minuts que així no tindrien. I de fichar ara un jugador, fitxaria un extrem con Xericer, vistes les intermitències de Piatti i Fegulí este any. Necessitem extrems ben en banda, i crec que amb Bacal i els dos anteriors tindrien les bandes cobertes, comptant tant Rodrigo com a davanter suplent i Negredo i Alcácer com a titulars Bona nit enhorabuena por el programa. Un fuerte abrazo Hola, en Borja desde Torrent y me agradaría que, que el Valencia debería reforzar en el mercado Iber a un centro centro porque no, no red del control del partido y ese equipo no dominen. Un saludo Que lo que le hace falta al Valencia son dos delanteros y un media, y un media punta para sustituir a Parejo es lo que más le hace falta, tres jugadores. Dos, dos delanteros y un media punta. Amun Valencia. Sí, soy Diego Denia. Amun Valencia. Ya sabemos el eh, dilluns eh, vienen... no se le vienen de Nadal, ...pero el següent, el 28, sí, está demasiado a otra y ...y ya habrá día de, de l'oient. Señores, van a vender refuerzos... no van a vender refuerzos... De momento a ir eh, Gary Neville, ...después del partido preguntat per les famoses declaracions a Sky, dia això. In terms of signing players, en cuanto a firmar jugadores para el mercado de invierno, I think I've been quite clear on this one. He sido muy claro al, al respecto. That my absolute attention is on the players that we have here and getting the ones that we have injured fit. Solo me fijo en los jugadores que tenemos y en recuperar a los que están lesionados. And at this moment in time, por ahora, we have I don't know how many players, 19, 20, 21. Tenemos un montón de jugadores, 19, 20, 21. You know, it's important that those players are given a pathway to improve. And experiences like that out there today are invaluable to a 19, 20, 21 year old's career. Y lo que hay que conseguir es que estos jugadores progresen y las experiencias como las de hoy eh, son muy importantes para jugadores de 19, 20 y 21 años. Bueno, ¿van a vindre o no van a vindre, señores? es que... Va, lo que te rius? Después de la experiencia anterior, ¿qué va a dir? Yo només me fique en el meu jugadors, en el meu equip, i lo de més que s'apanyen dels <laughs> altres. Jo a lo meu. Perquè que, que, que sapia no és manager esportiu ni, ni director esportiu. És Ara mateix, de, eh, de fet, el no estructura És entrenador, no? Jo, eh? A veure, és que te que dir, ja està normal, normal, acaba d'arribar no, no pot dir jo vull fitxar a so, a so i a so i que se'n vaig en qui siga per, per, perquè, veure eh. home, això ara eh, eh, sí que van Julià, el que sí que està clar és que si queden tres partits contant el de Copa i jo crec que d'ací allà pues, porà coses i això li farà prendre una determinació segur jo crec que ni és una cosa ni altra ni va ser de que no vaig a durar ningú ni va canviar 4 o 5 pues l'home, pues, segons veig la cosa, pues dirà, eh, dos necessari tenen que vindre i vindran. I després ja veurem qui es porta. Bueno, sí, jo segona, no, perquè no... Si porten a més temps, Manolo, però si acaba de plegar, I el, la consigna i, i el, està clara, no me demanes res, mhm. uh -huh. li hauran dit, no mos demanes res, conforma't en el que tens. I després jo crec que... No, jo no crec que això sigui així, eh? Jo crec que sí, Julen, perquè no. a veure, estos són socis també, o sigui, Peter Lim ja, i... Però... Doncs hauran parlat, evidentment, abans d'arribar al València. Si la premissa és no me demanes res... No, eh, mm. no, me referís que públicament. És que jo estic convençut ah, que van a fitxar. Bueno. Sí, sí, jo estic convençut que van a fitxar, ah, però que, que públicament l'haurà dit. No, no t'havia mal assès. No, o sigui, que ningú d'estres se cregueu a... No, no, no, no. A este eh, li le te van a apretar els periodistes, és evident. O sigui, l'equip té, unes lagunes bo, claríssimes. Dir o sigui. que vaig a dos reforços, jugadors que estan ara que ell vol contar i potenciar-los, uh mhm. -huh. eh, diu-lo que tal, clar, i ja està. <laughs> És que, és que, postureo, postureo. És que ara mateixa a pocs que te necessita. <laughs> O sea, és l'obligació <laughs> de dir això, eh? no pot dir ni, ni tindre ninguna actitud que... no saben que, encara al 100% quins jugadors poden eh, ser útils o quins no van a ser útils, és normal proporcionalment perquè si mireu els partits que han fet és que vamos dirigit l'equip en dos partits, un, un equip proporcionalment, un equip que s'ha gastat els cent i pico milions d'euros en estiu uh -huh. i que no li funciona, aquest plan no va deixar de gastar-se o sea, no va gastar-se zero en el mercat de gener o sea, és que això no s'ho creu ningú és que no s'ho creu ningú jo tinc dubtes ja, tu este matí deies que millor ha tancat el Grifo Meriton. Jo crec que... Però, però, però no pas sempre, eh? No, no, esta que temporada. Ningú, per esta temporada, a mi me dóna la impressió que el Meriton dona per tancada la... Però si fora a Xina també tindria que renunciar a molts objectius, o no? Sí, sí, evidentment. És que, de fet, i tu estigues com jo la, en la Junta, Jaume, eh, a mi la impressió que me dona és que, entre altres coses, eh, se, ve, se van a variar els objectius perquè en Meriton s'ha donat compte que en el camí que duia no era el correcte. I jo, el dia que dona la Ijun la roda de premsa de destitució de Nuno fa dos dilluns comença a parlar de que és possible que Meriton es plantege o es replantege el model però ja en les respostes que va fer l'altre dia la Junta i tu estaves torna a dir ja s'hi va dir molt més clarament que eh, jo tinc la impressió després de la Junta clarament de que se va a refer una secretaria tècnica Sí, però lo, lo que està clar en el fondo és que lo que sí, els objectius, quan jo te dic els objectius, és que va unit. O sigui, jo et dius, tinc que, tinc, tinc que renunciar a ells per fer una revolució, uh mhm. -huh. i vaig a renunciar perquè jo no vaig a seguir aquest ritme perquè m'ha equivocat. Els apoyos i les confiances que tenia m'han fallat. I qui agarra? Ja no agarra un amic. Anem a matisar, agarra a un soci. I jo crec que la condició de soci és més fiable que d'un amic. I, I més el soci que s'ha buscat. Per tant, sí. tenir que veure sobre darrere de lo que està <laughs> ensenyant, a on anem? Jo crec que la presidenta dona moltes pistes. Jo penso que... Jo crec que sí, jo crec que va haver un, secret, un secretari tècnic i va haver un secretari tècnic una altra volta, però sí me dona la impressió de que quan les coses estan tan complicades com jo les veig ara, jo ara l'equip és molt complicat, a lo millor tens que sembrar més per a un futur que per a un mig termini. I, i vaig a ficar-te un exemple. Quan, quan eh, eh, l'any passat per setembre, tu entrevistem a, a Rufet i ell mos parla de la temporada anterior que és la que s'arriba a finals de la UEFA però que en Lliga és un desastre i tal i ell fa la revolució que fa en hivern i diu nosaltres estàvem dient de portes cap a fora que hi havia que, que Europa que hi havia que agarrar una passa europea i pensar en la Champions però la realitat és que veiem que l'equip se'ns generava el descens per això I per, i per, tot. i per això llega un moment que pegàrem el col damunt de la taula i Geribert va fer la, la, el, el la rufetada famosa d'aquella nit. La famosa aquella que en un dia en, en ells queden 4 i entren 5. L'autobús duia la gent torna. Vull dir, a lo millor eh, se'ns està dient que tal i igual i a lo millor lo que està pensant és en un Gary Neville de, de, de futur perquè jo no veig tan clar això de que siga un entrenador jo crec que un tio per a sis mesos no maneja la família pues per això t'he dit que tens que ficar-te en aquests detallets que es I diuen que a lo millor, molt. a lo millor este hivern mm, no venen futbolistes però ja comencen a sentar-se unes bases i les bases són refer una secretaria. Però tu saps l'exemple que te donaria, tu te'n vas, agarres el cotxe i dius, me'n vaig a París i n'hi ha gent que dius, l'objectiu, jo va a París vaig, hasta, no, ni pare, ni que és el que la gent volia fer, uh mhm. -huh. quan t'han hagut les circumstàncies que han hagut i anem tranquils quan arribem ahir a Nantes, parem eh, passem la nit i tal i després anem a París que vas a perdre un dia, sí, però... I és això el que va passar. O sigui, van a canviar el, el, la rapidesa dels projectes deportius, deportius. Sí, sí, sí. Eh? Per digerir-los eh, a nivell, perquè la inversió econòmica ja l'han fet, segurament la volen digerir, i què volen fer? Doncs pues el que han plantat, que, que, que, que maure un poquet, cosa que de moment no, no t'aprofita. El fitxatge mateix de Neville eh, t'està venint a dir que la temporada ja és eh, etiquetada de transició per part claro. de Meriton. Perquè si fitxes a, a Gary Neville, que és un tio inexpert, i desconegut en el món de les banquetes és perquè està dient mira, agafa això, mete igual el resultat ara si a Ancelotti, no, Ancelotti està obligat a ficar-te en Champions este està obligat a ficar-te en Champions? sí, per pressupost sí, perquè és que si no l'any que ve no sé com van a quadrar els números però si no, ho, si no ho aconseguís és que és novato, no coneixia la Lliga Espanyola vull dir, això té pinta de que és un projecte ja a llarg termini, però ho, ho, ho expliques però bé... Diferent, diferent. Però ho, expliqui, o ho expliquen bé, la dia ja va hi haver un altre intent de l'Eijun en, en la Fira de Mostres, o la gent d'això, el futbol, així no n'hi ha eh, Mr. Mini, això és immediat, o sigui, que... tu has de guanyar a la Baracaldo i el dissabte el Getafe i després a Villarreal te metes el torró i vens i le guayas a Madrid. És que és aixina, o sigui, no, no, és que no, no val una altra cosa. I, podéis podem descansar, pues, una... I parem a fumar, no? ¿qué se diu per ahí? I parem a fumar. <laughs> El que parem de moment no. per a fer pausa i tornem per a rematar. Dos noms propios sobre la, sobre la tertúlia. El de Jaume Domènech i vos contem una coseta de Febuli. venga Vinga. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. El Valencia busca una copa dolça en la 97.7 Radio. Dimecres, des de les 8 de la vesprada, els blanquinegres buscaran tancar l'eliminatòria que va encarrilar l'equip amb Boro a la banqueta. Des de les 9 de la nit i a Mestalla, València-Baracaldo. Viu el millor futbol en valencià contat per Manolo Montal i Salva Folgado en esta jornada del torneig del CAO que ha de ser molt favorable per als valencianistes. Recorda, València-Baracaldo. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Arte. Col·laboren Tasco, Fotopro i Toyota València. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 10 minuts per arribar a la fi de la nostra ah. tertúlia. Eh, ah, ho traia Jaume al principi, imagina que per, eh, <laughs> per coincidència de noms el porter, Jaume, Jaume Domènech. Eh, jo sé que això no serveix per res, perquè els mitjans que dominen la selecció són els de Madrid, són els que dan volter i són els, que, els periodistes que fan habitualment el Real Madrid, són els que fan la selecció i viceversa, i dominen l'entramat i l'entorn de la selecció. Però jo crec que Jaume Domènech està al nivell de selecció espanyola. I ho dic obertament, i a més eh, me poden tildar de forofo, de localista, el que passa sempre. Jo a Jaume, ara mateix, no veig tres porters en Espanya millors que Jaume jo ara mateix per a mi és el porter més en forma a la Lliga perquè abans era Keylor Navas i està marcant gols per la vall les cames uh mhm. -huh. el que I, més coses és important ha fet és ell sense discussió i, i, i Jaume ara mateix per a mi és el porter de la Lliga o sea, i la sensació de la Lliga en les porteries compartís que abans ho parlàvem en, en Julen que no, possiblement no siga tan bon porter com estem veient ara però qui no mos diu que s'ha fet porter en la Champions no hemos dicho que se hace portero en la Champions, Porque es que para mí, este tío, en la Champions en resumes de Valencia Play y ha hecho unas parades espectaculares. O sea, es que, Pero es que yo no vi parades comices Y la de ir a banda del penalti, la parada que fa ir, pero a mí es la parada de la liga, La que li fa Sergi Enrique en la primera parte. Vaig a ir con, con Gary Neville, no has fet una traducción. La traducción es incorrecta. No has fet una ha fet una traducció borrosa. te traduït mal. Borrosa, porque que jo estava dient fora mal. de micro. Fida Vicent Marco que te ha de traducir, pero Mira, a mi la selecció quasi que ara mateixa me dona igual. A veure. Me dona igual. Me referís jo, com, a, com a rendiment del futbolista. Lo que dic és que és el millor fitxatge que s'ha fet aquesta temporada i no és un fitxatge. I en això ho dic tot. Perquè així estem parlant de que si s'han gastat 100, que si 110, que si no sé quant. Uh mhm. -huh. No han fitxat. Tenim pitjor equip que l'any passat. És que la paraula equip és diferent a plantilla. No, i plantilla. Gastant-se molta pasta. No han fitxat. I això és el problema, i per això estem a Xina, i per això no dona per l'aire, i per això està que si a 6 o a 7 de la Champions, mm. tot. Mm-hmm. Eix és el problema. S'ha anat Mendy i no ha vingut cap jugador que te doni un plus de lo que tenies l'any passat. Cap. I per tant, en defensa... Eix és el tema. En defensa, bueno, el, sí, uno, Jaume. El que, el que està sobre i és el porter. O Jaume. Jaume. Com diria la no, o Jaume. Sí. Si vas més pa cada alt, Jaume. Jaume. Sí, no, i, no, la meseta, i, la meseta, i en Madrid també. Sí, perquè trien de lo que diuen d'allà. Sí, clar, toquen d'oïda. No, però és de veure, o sigui, el València ha, fi, eh, ha fitxat mal o no ha fitxat? gastant-se molta pasta. Doncs per això tot Perquè el projecte Jaume, ha canviat. Eh, en, el, en, la, en la pasta que s'ha deixat hauria d'estar pegat al Real Madrid. Però que a més és l'any. Estàvem parlant tu i jo, no, no és que és el Madrid, és que el Barcelona, mira, té i els, i els punts que ha perdut i l'Atlètic Madrid és d'alguna manera el que està en el lloc que li toca però el Barcelona entre unes coses i altres està allà ja l'ha agarrat l'Atlètic Madrid jo crec que en i el Madrid està a 5 punts que en dos anys de mèrit en el València encara li queda recorregut per a equiparar-se a l'Atlètic de Madrid però si lògicament hauria d'estar molt més alt d'on està. Jo crec que si haguerem seguit... Perquè que havia l'Atlètic de Madrid ha sigut de molts anys. Si seguit no la... que el València faci en dos anys el que l'Atlètic li ha costat 5 o 6 forjar ese equip, ixa... Eh, això, va, això va costar. No, no, i aquest equip i la filosofia d'equip. I també. la filosofia d'equip. En l'entrenador mantingut. Això va costar. En un grup tècnic que, que fa sí. fa uns treballs tàctics que després aprofiten al camp. Sí, sí. Eh? Però sí que sé que per estar més a dalt d'on està, Home, el que està clar és que el València tindria que tenir el seu que és el que li toca. Si el València que és el haguera, quart, a nivell de seguit, i tot. haguera seguit eh, la, la trajectòria que portava, haguera consolidat tot, tot el que tenia eh, perfectament estaria a nivell de l'Atleti de Madrid pressupost perquè ja ho va estar de fet ja ho va estar l'any passat uh mhm. -huh. que se jugaren pràcticament hasta l'última jornada, hasta última jornada la tercera plaça Sí, mhm. -huh. O sigui, que si el, que és el, puesto que li toca. És, és, és, eh, eh, Però, eh, clar, ara veus la, la, i penses que, jo què sé, que t'has equivocat. Sí, però, per exemple, també ni no se te'n pot anar. O sea, per a tu ser, un, eh, mantenir el nivell o sí, també sí, s'ha de quedar en el València. Partint d'ahí, o sea, és eh, però, un nom. Però, però tot va unit a això. És que igual que este se'n va, hi ha alguns que igual no han vengut sí, lo mateix. Ha venut Suar, lo que passa que, bueno, lo, después tens un criteri per a, per a reforçar i, i, i en, eh, en el criteri que té que ser. Però n'hi ha una cosa, Vicent, que tu no pots gastar 30 milions i que te done el rendiment que te Negredo Gredo. Això, independent de que tot el que has fitxat, és el més espectacular negativament. Sí, però mira, també li costa una pasta a l'Atlètic de Madrid Fernando Torres i, i no és, ja, bueno, no bé. és precisament el davanter que més... Però no, eh, que, però no és igual, que més, Julià, que, de que l'equip te funcione trau... i t'equivoques un jugador mm. i que t'equivoques i que el jugador eh, no jugué, però és que l'equip tampoc. El València està passant això. L'equip ha dit, tu podràs criticar que Torres no dona el seu present, però és que l'equip funciona. Doncs pues no passa res, el tenen ahí en mm. doble fila allà. Per a tancar, eh, tema Feuli. La presidenta eh, l'altre dia a pregunta d'un eh, accionista de l'assemblea va dir eh, encara no done per perduda aquesta negociació. No semblava massa optimista i un servidor li va preguntar després en la posterior roda de premsa que ens va oferir als eh, periodistes i pràcticament va a refer la mateixa resposta. Like any, uh, eh, como cualquier negociación siempre es difícil. Es decir, que las conversaciones siguen abiertas, eh, no, no hemos abandonado esta posibilidad y todavía hay, hay oportunidad. There's, there's, there's due time. 12 i 55. Per què diu això? Doncs, pues, mireu, eh, fa... perquè estan escamats. Fa una setmana, <laughs> no, eh, eh, eh, fins i tot fa un mes el mateix Fegolí, les declaracions a Bean Sports, va dir que ell no feia cas dels rumors i que la idea era continuar. Per què? Feulí, eh, que en el dia a dia estava molt proper a l'anterior entrenador, a Nuno, sabia que sent Nuno el capo d'operacions en la part de la secretaria tècnica, eh, pràcticament li anava a concedir els diners pels que Feulí estava disposat a quedar-se. Desapareguent Nuno de l'equació, eh, probablement el diners en el que se puga negociar a la Feulí no siguen els mateixos que Nuno a ulls tancats estava disposat a donar-li a l'Algeria, amb el qual l'entorn del futbolista ja comença a vislumbrar esta situació. És més, també la mateixa presidenta, Laihun, diu en aquesta eh, assemblea tenim un problema amb el cos de plantilla perquè eh, però no en Anglaterra eh, cada volta, i en efecte Anglaterra és un és, dels, és... dels, dels països que està pujant així que jo diria me puc enganyar, però senyors podem donar per perut a Fegulí Sí, i damunt ha tingut, eh, Manolo, per a mi la mala fortuna, parla de Fegulí, si mm. volia quedar-se en el València de que amb l'aparició d'un nou entrenador no pot demostrar-li a l'entrenador que pot cobrar el mateix. Però ha tingut tres, exemple, que és una operació similar. tres de sobres, era vol renovar, eh, quan se n'anà un, no veig si tenia temps, vull dir que tampoc estava clar, eh? Si no se l'ha renovat ja. Jo t'he que ell... Jo crec eh, que més, més que això és que, mm, per exemple, la renovació de Piatti mm, a la presidenta li ha obert els ulls en moltes coses. Per això diria que el que en un d'estat d'anar li ha fet ara la presidenta no va ser tan fàcil. Ni ha xors en els que ni ha que arribar on siga i ni ha uns altres. Ja tens que té un tope. Ja està. és de dir que, que lo que, Nuno, lo que Fegulí tenia clar que a Nuno sí li anava a traure, perquè a més estava en camí. Sí, però, però Fegulí també eh, s'havia allargat molt... Eh vull dir, en sí, estius, en estius, tot, en estius se, va, se tot, va fer quasi tot però fins i tot el propi futbolista eh, com deia abans, en unes declaracions fa un mes deia que ell no feia aquests rumors que Val, volia continuar, etc etc. Però, però per renovar no és normal que tardara tant ara l'altre dia no sé qui li va preguntar després d'un partit i ja no va ser ell tampoc tan contundent vull dir, la cosa ja ha canviat i és el que vos estem contant, que ara possiblement amb el canvi <coughs> amb la eixida de Nuno, que significa que el que dèiem abans, se va reinstaurar una secretaria tècnica i Siguen l'Aijun era qui va supervisar algunes operacions que abans Nuno directament les feia i les desfeia i se votava a l'Aijun. Així n'havia anat. <laughs> Així n'havia anat a, a Nuno, poc intel·ligent també per la seva banda, pues ha passat el que ha passat i que ara pues, podem donar que Fegulí o li queden 6 mesos i avui estem a 14 i 16 dies. I damunt és que la postura Fegulí sempre ho han dit, és comodíssima, vull dir, ara el contracte que va firmar amb l'equip que siga és, eh, vull dir, és tot per a d'ell no no, no, no hi ha una, una, una venda no no hi ha un traspàs entonces el, el contracte de fitxar que va firmar Fegulí va ser de jugador top I, a nivell Europa sí, el representant té la factura feta de representant ja o sigui, sea, que imagina't es amic teu, no, es representante No, no, a conocido. <laughs> Es conocido. Es conocido. <laughs> Conocido. Ahí, ha contado muy bien jura Julián Montoro. Señor, ho deixem y ya sabeu que eh, demà a les eh, 3... Bueno, a les 5 y mitja se remete este programa. A les eh, 5 a las 3 y perdón arriba este señor que es Vicente Sempere amb el eh, Murciélago en Levante nosotros i es de la radio Torrema, once les 11 i mitja. Sempere, fins demà. venga, fins Manolo. Julián, gracias Buenas noches. Jaume, gràcies. I que tingueu bons Nadals, que ja no se veurem fins a després dels... eh, ah, vacaciones, és normal. Sí, <laughs> sí, no, en terra. Senyors, ho dissem ahir. Eh, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. sienten la emoción, la radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97